Epidemio de solezzo en la mondo. Solezzo ne estas nur persona travivajo au vivo stilo. Non tempe dimontrigas kiel epidemio. Aparte en Europo, kie tiu socia fenomeno estas pli detale pristudita. Gi estas tiel damagia alla sano kiel fumado de dec vin cigaredoi en ciu tago. Gi malbon faras alla coro cae alla mensa stato. Vera minazzo alla sozia vivo, sed certe ne limigita al Europo. Versaine temas pri multe pli generala fenomeno. Inter maliunuloi solezzo ligigias al quindec procente pli alta risco de demenso, 30% de coronariei malsanoi, cae icto, cae 26% de aliae morto causoi. Ci estas pli risca relate cor malsanon de diabetuloi, ol dieto, corp exersoi, tabac fumado, au depressio la Monda San Organizo formis commissionon por socia connecto, por esplori plei tauga in maniero in contraubatali tion gravan problemon cae plibonigi la socian interagadon. Lao mo so o, unu quarono el la homoi suferas isoligion. Quancam oni directas tiaen agadoin principe por protecti maliunuloin, tamen ancao iunae homoi suferas soletson. Oni suspectas pri la troa usado de la sociae retoi. Multae duboi aperas en citiu campo. Plurai Europai urboi creas nun tempe programoin por mildigi la soletson de siai civitanoi. Ili inclusivas clubain programoin, grupain in cae in agado in kai evento in faciligu kun estadon kai creadon de sento de comunezzo ancao o loca in teatro in in in kai renovigon de parcoi uno e la plei interesse iniziato sur tiu campo ocasas en la sveda urbo Lulea. Tie oni lanches la campanion Diru hola! Per annonsoi cae prelegoi en lerneioi. La celo estas malpliigi la solezon de urbanoi, precipe dum vintro, ciam oni havas nur po tri horoi da sun lumo en ciu tago. Compreneble, tio pliigas la solezon. En Britujo, datumoi montras che homoi civi ricevas oftain visitoen havas mal pli grandan riscon de morto pro cor vasculae malsanoi, ol isoluloi. Medicina studoi confirmas, cun vivado esta same grava factoro por la homa sano, kiel dieto, corpa movigiado, cae bona humoro. Cae maliunului estas aparte grave trafate de isoligio cae solezzo. Temas pri humanisma defio al familioi cae al asocio ciel tuto. Neniu conscia civitano raitas ignori tion. Ciui povas contribui.